Ah oui, trois années intenses. Enfin, je garde évidemment un très bon souvenir de mon séjour. Il urte kementsu, oroitzapen ona atxikiko dut. Egon aldi kartsua, lurralde reformaren kudeaketarekin, izari berezi bat hartu duena Euskal Herrian, dakizuen bezala, lurralde unek, arrapostu baikurra eman baitio, estaduaren probosamenari, elkargo bakarren alde. ...à ces propositions en euh, allant vers la réalisation de cette EPCI unique. Il y a eu du débat, mais c'est normal pour un projet de cette ampleur. Izan da ez baina baina normala da proiektuaren handitasunari begira. Izan da boskaldi bat, gehiengo azkarra da, eta argi erakutsi du behar bati iardetsi diola. Euh, les votes sont là, les majorités sont puissantes, et on voit bien quelque part que cela répondait euh, à un besoin. Et l'intérêt, je crois, de l'outil qui a été euh, proposé, c'est que finalement, finalement, il réalise une bonne synthèse Elkargo bakarroren proposamenak sintesia on bat egin du Euskal Nortasunaz. Egan baita atxikimendua errepublikari eta demorabelian atxikimendua euskal lugalde honi. Ez doatzi bat bestearen kontra, harmoniazko sintetxia bat gauzatu dugu. Ces deux aspects euh, n'ont rien d'incompatible, dirais-je. Nous réalisons là, je le crois, une harmonieuse synthèse. Je me suis impliqué parce que techniquement le dossier est complexe, mais je tiens à indiquer que l'État a proposé Ezo son les elu ki Engaiatu naiz teknikoki, dosiera korrupiltsua delakotz, behinan estaduak ez du proposatu baizik, autetxiek dute erabaki. Beti errandut, ez bazuten bideo hortan sartu nahi, bazakitela ez itzaiela deus Eta normala den ez tabada baten ondotik, euh, autu argia egin dute autetxiek. On fe un choix tout à fait clair. Écoutez, nous, dans notre métier, euh, nous sommes habitués à euh, finalement connaître des tranches de vie Gure ofizioan usatiek gira bizi zati desberdinen ezagutzen. Errepublikaren lurralde guzian, gune edo iriguneetan, eta nik ez dut aintzin ikus molderik zerbitzatuko dituzten guneetaz. Euh, sur les endroits euh, sur lesquels je vais, je vais, je vais servir. Euh, j'ai toujours trouvé de l'intérêt, des satisfactions. Beti atxeman ditut satifamenduak, jende engaiatuak, dosier interesgarriak, eta plazera initzeken noan ere postu berrirat. Euh, passionnant. Euh, donc moi, je, je, vais vers mon nouveau poste avec beaucoup de plaisir. Je garderai de ces trois années euh, en Pays Basque un très bon souvenir. Horritzapen biziki ona eremanen dut, Euskal Herrian iragan idurteetaz, nire kargu berria hartzen dut, unara jitian nintuen gogo euh, eta suartasun berekin. Le même intérêt qu'en arrivant.